Słowa svatého Ewangelia podle Marka. Jezus szedł do swego domowa. učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu zaczął uczyć w synagoze. Mnoho ludzi ho poslouchalo a říkali celi urzasli. Gdy se to w něm Jaka mądrość mu była dana? A takowe zazraki se dějí jeho rukama. Co pak to není ten tesař, syn Marín a příbuzný Jakubův, Jozetův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl, Nigdy prorok nie na tak málo, jako bez swe vlasti u swych příbuzných a bez své rodzinie. A nie tam udzielać żadny zazrak – Jenom na několik málo nemocných lidí vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Slyšeli jsme slovo Boží. Milowani bratrza, sestry, stare żywiotopisy uwagi, że przed powyższeniem na biskupa w blarzej zabywał lekarskim studiem, a wzornie wykonawal lekarską praksę. W dobie liciniowa pronasledowani se uchylil do chorskiej jaskinie, aby potaj pokraczował we swe czynności. Dla legendy zachranił chude wdowie selatko ochrożowane welkem. Za to pry wdowa Blażejowi pozdziej nosila swice. Bez скриши był objawen lowcy, którzy go przywiedli do mnieskich obiezeni. W żalarzy se wienował modlitbam, a mnochem poskitl duchowni powzbudzeni. Dla poniekąd odlicznych legend, buď w żalarzy, nebo no aż cestą na poprawiszcze, pomochl promodralemu chlapci, który se dusil, zapichnutą rybi kości w krku. Modlitba biskupa, a jego ruce chlapce zachránili. Legendy mieli wpływ i na wznik liturgicznego obrzadu udzielowani swatostiny splatobelażejskie pożegnani ze dwiemi skrzyżonymi świcemi a modlitbą na przymówu swatego Blażeja. Mimo wyprawieni legend może w symbolice dwóch skrzyżonych sficibet widziana biskupska hodnost, ostateczność, nebo víra a láska Blażejowa, które nie przemochły ani utrapy, a smrt. Blażej był muczen, jelikoż nie chciał obietować pochańskim bohom. Na strom zawieszone ciało mu rozdrasali żelaznymi grzebeny, a odsądzili go k poprawie z dzieckiem. W chrześcijaństwie, w pierwszych niekolika stuleciach, było podpirano a krzyżano krwi muczedników, którzy nie chcieli obietować pogańskim Bogom. Dzisiejsza doba jest zase krwawa i obieci bóżkom nie chybi. Neprospieszne telewizyjne programy, którym się obietuje czas miejsce wienowani czasu modlitwie, modlitwie, uprzedniosniowani zabawy różnych koniczku, a naruživostí, ich od Boha, můžeme také z s obětováním Bohu. Nezdravé zwiedawości, wzywani satana nebo złych duchów, wywolawanie martwych nebo inne praktyki, o nichż se neprawem sądzi, że odhaluje budoucnost. Uchylować se radu k horoskopum, k astrologii, k hadani z ruki, k wykladu przedtucha, wierzcieb, kiewum jasnowictwi, ptace wierzciu, nebo medii, je w przykrem rozporu se cti a uctą spojeną z laski pełną bazni, jako odlużime po Bohu. Pak se ale nie dziwmy lchostejności we wirze, a nedostatecznemu czyżeni chrześcijaństwie ale také spoustu psychických problémů u lidí. První přikázání, které zní, nebudeš mít jiného Boha mimo mne, zakazuje uctívat jiné bohy, kromě jediného Pana, który se zjevil swemu lidu. Egzistuje idolatrię, poznamenal jedną papeż Franciszek, która dusi prawdy wiry. Nie może te służyć Bohu i mamonu, rzeka Jeziś. Katechizmus uczy takie, Bóg może zjawić budoucnost swym prorokom nebo no innym świadcom. Sprawny postoj chrześcijana spoczywa w tom, że se pokut idę o jego budoucnost, odewzda z duwierą do ruką prozrzetelności, aby chyba se we wstachu k budoucnosti każde nezdrawe zwiedavosti. Wszechne praktyki, magie a czarodziejnictwi, którymi człowiek zamyśli podrobić si skryte sile, aby mu sloužili a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad blížním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení. Zaważnie odporují cnosti zbożności. Takowe praktyki są jeszcze wice odsouzení hodné i są li spojene z umyslem szkodzić druhym, nebo no gdyż se dovolávají zásahu zlych duchu. Také nošení talizmanu je hodno pokarani. Wieszczeni na no magię se często używa bezpirytyzmu. Proto církev wierzyci przed nimi waruje. Możemy se przed Bochem zeptać, co je moje skrytą modlą, co zauima Panowo misto. Ukony wiry, nadziei a laski, które przykazuje pierwni przykazani, se uskutecznie w modlitwie. Modlitwa jest zbytną podminką, abychom dokazali zachowavat Boží přikázání. Papež Benedikt XVI učil, člověk žije ve vztazích a jak dobry bude jeho život zavisí na tom, zda jsou v pořádku jeho důležité základní vztahy, tedy k otci, matce, bratrům, sestram a tak dále. Żadne z těchto vztahů však nebude sprawny, není-li prawdziwy ten první k Bohu. Człowiek bez Boha ma cenu. Svět celý nezmírny bezmir bez niego nie ma cenu. koniec zbywa jedyna alternatywa, co je na początku. Stworzytelski rozum, duch, który pusobi wszechno a wywoława wywoj, a nebo irracjonalita, zbawena jakiegokolwiek rozumu, która podziwnie produkuje matematycki usporadany bezmir, Człowieka, a jeho rozum, jenż by tak byl jen nachodilym wysledkiem ewolucji, a tedy w podstawie nerozumną wieci. My, chrześcijanie, říkamy, wierzę w Boha, Stworzitele nebe a zemnie, a wierzę w Ducha Swatego. Wierzymy, że na początku było wieczne słowo, rozum, a nikoli irracjonalita. Nie mamy zapotrzeby se z tą to wirą skrywać Nemusíme se bát, že se s ní ocitneme ve slepé uličce. Těší nás, že jsme mohli poznat Boha. Nerozumné si říká v srdci, Bůh není. Klanit se Bohu znamená chválit ho a velebit tak, jako Maria v Magnifikat a pokořit se tím, że z wdzięczności wyznawamy, jak wielkie wieci uczynił, a że Jego imię jest swate. Klaniec jedynemu jedinemu Bohu oswobozuje człowieka od sebelaski, od otroctví grzechu, a służby světa.